Qardaşlar, burada bir dənə sual yazıblar ki, deyir, İslamda olmayan birini, əsas da ailə üzvlərini və yaxınları dəvət edərkən əsas nəyə diqqət etmək lazımdır? Əgər Allahın izni ilə mənə elə gəlir ki, bu İslamın dəvət 5 dənə şərtini, yəni bizim bu cür e, danışmamız mənə elə ki, bu suallara cavabdır. Ancaq əlavə olaraq onu, yəni qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə insanlar cürbəcür olur. İnsanların düşüncə təfəkkürü də ayrı-ayrı olur. Elə insan var savadlıdır, eləsi var savadsızdır, eləsi var dünya elmlərindən çox dəryadır, dərin bilir, amma din savadları yoxdur. Və əslən də dəvət edən zaman həmən insanların halını xüsusi nəzarət etmək lazımdır. Və qeyd etdiyiniz kimi dəvət o demək deyil ki, sən deyən ki, o dərhal sənə qulaq asacaq. Xeyr. Dəvət, sən ilk öncə ona bir-iki ilə e, məsələ tullayırsan, o insanda artıq dəvət şübhəsi var. Bir-iki gün keçir, gəlirsən, nə var, nə yox, belə, görürsən, yox, səndən qaçırsa, deməli, bu bezib. Dindən danışma. Bir dənə balaca bir kitabça ver və qardaş, bunu götür oxuyarsan. Dəvətə tələsmə, nə olsun haqqdır? Quran-ı Kerimdən haqq var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Neçə ilə nazil oldu? 23 ilə. Niyə bir ilə nazil? Bir günə, bir saatə, bir saniyə nazil olmadı? İnsanların halına görə. Ayşə Rədvan dedi ki, əgər içki birdən-birə nazil olsaydı, ərəblər nə deyərdi? Vallahi biz onu təyizməliyik. Niyə? İçki neçə ilə nazil oldu? 13 ilə. Artıq Uhud döyüşü ərəfəsində idi, içki haram oldu. Yəni 13 il Məkkədə, 1 ildə Mədnədə. Nə qədə eləyir? 14 ilə yaxın. Özü ki, içki birdən-birə haram olmadı. 14 ildə 14 ildə 3 mərhələdə haram oldu. 3 mərhələdə, 3-cü mərhələdə haram oldu. Ona görə e, dəvət edəcəm o məsələlərə fikir vermək lazımdır. İslamda olmayan birinə kəskin etiraz ümumiyyətlə olmaq uzaqlaşdırır onu birbaşa olmasıdır. Bu da gözəl sualdır. Deyilir ki, e, İslamda olmayan birinə kəskin etiraz onu İslamdan uzaqlaşdırır. Ona bir başı ayə demək və mən dedim borcumdan çıxdım deyənlərə münasibət. Ümumiyyətlə qeyd etdiyimiz kimi etirazın da özünün dərəcələri var. Əgər bir insan, bir insan Allaha şərik qoşur, Allahdan başqasına qurban kəsir, Allahdan başqa nəzir verir. Allahdan başqa səcdə edir. O insanın bu şirki küfrü qala-qala, o içir, çəkir, zina eləyir. Məsələlərlə danışmaq lazımdır, yoxsa yox? Yox. Deməli, nədən başlamaq lazımdır? Ən mühümdə. Ən mühümdə nədir? Lə iləhə illallah Muhammedən Rasulullah. O da şirk və tovhiddir. Şirk və tovhid. Birinci o insanı şirki tərk etmək lazımdır, şirk olduğunu başa salmaq lazımdır. O da mərhələ-mərhələ. Bir insan bir asilə eləyir, qoyun gəlir, deyir ki, başa salır, sabah yaxıdır, əvvalla Allah sən bağışlamayacaq, qiyamət günü Allah sonra ondan sorumlu olacaq. Sən kimidin mənim yerimə əmir and içmişdin ki, mən onu bağışlamayacaq. Ona görə o cür insanlar kimlər ki, kəskin etiraz eləyib, sonra ki, mən dedim, mənim borcum çıxı deyənlər, o insanlara dəvəti siması nədir? Yoxdur dəvətçilər o mərhələlərə xüsusən fikir verməlidir və insanlara, xüsusən cahil insanlara etiraz edəndə dərəcələr neynəməlilər? Baxmalıdırlar. Onsuz da sən dedin də, deməsən də, üz döndərsən, dönmən, döndərməsən də o insan bəlanın içində, içində deyil, içindədir. Sənin borcun nədir? Onu həmən zülmətdən çıxarmaq. Əgər bir maşın işləmir, və bir maşın gəlir onu, necə deyərlər, trosla, zadla dağıtırsa, o 150 ilə dağıtır, yoxsa xırda-xırda dağıtır. Niyə 150 ilə dağıtmır? O məqsədi dağıtması niyə dağıtmır? Maşın qırılar, zədə görər, olur, olmur. Əgər bir maşının üzərində bu oyda qorxuluqsa, əsir isə, biz insanların üzərində niyə əsməli deyilik? Niyə insanların hidayəti ilə oyun oynamalıyıq? Niyə onlara şəfqət mərhəmət göstərməli deyilik? Niyə onlara həmən o et, e, həmən mərhələ-mərhələ addımlamalı deyilik. Ona görə o cür insanlara, yəni münasibət olur ki, onlar onlara olan münasibəti Peyğəmbər salsam qoyduğu mənhəc sünnə üzərində